Let's wonder, Let's fly, let's find us Ba hotxaken jarraitzen dugu eta bi astetik behin gurekin Germen Blezio izaten dugu Amnistia Internazionaleko kidea eta jada telefonaren bestaldean daukagu, arratsalde hon Germen? Bai, zuri ere, eta urte... eta dineri. Eta urte berri hon baitare? Bai, eta zuri eta entzulei ere? Oso ongi, eta gaur bi gaiak ekartzen dizkiguzu okerrez banago, alde batetik, ba, estatu frantsesaren e, gertaera batzuen inguruan, e, bertan emandako gertaera batzuen inguruan e, itze ingo duzu, eta bestalde Nigeriara eramango gaitu zure bai? Hara, bai, eh? frantzia eta atzirira ere duen engira, Eh? Mm Eta zeinekin hasi bartzea, Frantziako kasuaz, e, mintzatuko zera lenda bizi? Bai, ez enta amnesti internazionalek eh, kaleratu du joan dena eh, azaruan uh, eh, txosten bat uh, franziaz. Ez baleena, diadanik uh, 2000 bostean, uh, bederatzean ere, eta horai 2000 ameken, uh, txosten bat uh, ateratu beti gai beraz. Zer eta amnestik dio, bistanda franzian, bon, polizia... Mm, Euh, maiz edo kaxik, euh, kaxik euh, beti ongi erabiltzen dela, behinan batzutan badira um, giza eskubide urraketak eta um, eh, arras, uh, bon, uh, takit, uh, graveak, eh, mm -hmm. Eta hortaz, uh, mintzatzen da, zenbat sustena deitua da, uh, notre en bizia dilindan edo urratua bezala, Eh, familiak aipatzen ditu, bost kasu hartzen ditu, familiak justizia den beha, familiako norbait, e, bat, poliziaren eskoetan zelarik eh, hileta. Eta horiek, ez ditut, bostak aipatuko, behinan e, igortzen nalautzuet, e, meile zere txusten hori, dakurtzeko, Um, Emanen dut bi izen alede, zaharena eta gazteena zaharrena bost uh, hil horietan beraz uh, atxilotuta eh, hilak, poliziak atxilotuta uh, zaharrena da Ali Ziri deitua Ali Ziri hilurogoita bederatzi urte uh, zituen hilderarik Algeriara eta uh, Shibani deitzen dituzte E, beren uh, ara, erretreta hartu dutenak uh, langileak uh, frantzian zirenak. Eh? Eta hori da beraz, bimila eta bederatzean, ekainan uh, hilda hola. Eta uh, gerostik, ara, uh, justiziak ez du oraino, ez du oraino, uh, nola egan, bururatu ere ez, ez ingesta ez posedura. Eta mhm. gazteena, eh, da, uh, deitua, Abdelakim Ajimi, ogoita bi urte zituen, tunisiara, Eta hil izan da bi mileta sortzian, maiatzazen graz hilian, han, eh, eh, d'azur uh, eh, delakoan. Eta mm, hil um, izan da be, mm, kalean, poliziak atxilotu duelarik eta uh, hatza trabaturik hil uh, da. Eta gerostik, ara amnistik, beraz, rekomendazioak egiten ditu, eh, galdera asko ditu, eh? ditu denak eh, aipatuko zen da amasei konatu galdera edo errekomandazioak eh, eh, frantziako justiziari, gobernamenduari, eta hola. Bon, niretzat hiru, uh, hiru garantitzuena itazke lehena atxilotze moldeak aldatzea eta pertsonak, pertsonak ez itutzeko Euh, beren bizkarran genian e, edo hola, eben hatsa euh, trabatzen da biztan da, eta beraz, atxilotze moldeak aldatzea eta formakuntza bat emaitea poliziari hortaz, Gero bigarrena, bigarren um, galdera ingesta sakonak eta impartialak egiteko uh, hilorien ondotik eta beste galdera bat ere, Eh, bideoak jabatzea em, eh, komisarioetan eh, eman dezagun. Eh? Ara. Mhm. denak eta beste asko, ara, em, irakurtzen alduzue hori eta Frantziako amnestiren webgunean ere, eh, gauzituko duzue, pinaz, igortzen dauzet. Hortaz, mementuan ez da horaino, ez dutku horaino deik edo letrarik gutunarik igortzeko, ta lehenik uh, uh, Amnesti Internationaleko arduradunek uh, Londresetik ere, eh? Londresetik ere etortzen dira eta egiten dituzte berak uh, euh, bon, bisita batzu, eh? Euh, Orien, uh, grina horien aipatzeko. Ara, hori zen um, euh, Frantziaz, beraz, eh, zenta batzuek uste dute ez girela, ez dela amnesti grinatzen eh, frantziaz eta bai, ere, izten da. Eh? mm -hmm. eta herrialde guzietaz. Eta beste herrialde batetara jungo era urrengo minutuetan, Nigeriara, zeren bertan, eta beste hainbat e, munduko puntetan edo lekuetan bezala, ba, petrolioaren ustiak eta hori eta eh, petrolioaren enpresa horiek eragiten dituzten kalten inguruan e, arituko zera? Bai, bai, bai, zenta bon, batzuek eranen dute, bon, hemen ere baditu griñak eta enan alere hori kasu eh, eh, zaila da zen eta uh, orai jakina uh, da piske batzen da telebistan, uh, ere izan dira, izan da, bederen erreportai bat uh, biziki uh, ongi egina hortaz delako Niger uh, ibaiaren, hor uh, ibai artean bat delta deitzen dena, horda euh, petrola gehienik Nigerian. Eta, oia ipatua da Nigeria euh, beste, beste arrazoin baten gatik, ez, eta manifestaliak badira, eta hilak, horta ere euh, amnistik, amnistik baditu griniak, beraz petrola nahi nuen ipatu, petrola andana bat, beraz gaitzeko andana edatu da, e, bimilata sortzian, lehenik agorilan, eta gero berriz, azaruan eta Shell enpresak e, eh, e, eh, behusuik egin gabe. Bon, hasi da um, pixka bat azaruan e, irinatzen eta zerbaiten egiten. Behinan ba, e, bakari tapatu dute berako pipeline, eh, deitzen diren horien e, hortan zilua. Hori eh, tapatu dute, behinan Behinan ez dute bat ere garbitu, ez ura, ez lura, ez denak, zikinduak dira geroztik, binen, uh, bon, gaitzeko handana amnestik ereiten du, um, egunero, lau mila barrika petrola isuriak izan direla, beraz, eh, eh, zonbait uh, uh, hastez, amar hastez Eta ogoni populua da han uh, bizi, eta parisen eh, ikusin ginoen eta mintzatu ginen batekin ango eh, uste izan behar ez direla bat erbedak erberak eh, eh berek eh, lan egiten eta E, bat benen badute e, gure elkartasunaren beharra, hori da, zentaneok ez ditu entzuten ez beren gobernamendoak, Nigeriako gobernamendoak, ez biztanda Shell edo beste enpresak ere badira, total ere handa. Beraz, um, euh, um, euh, girostik, ura, lura, uh, denak zikinduak, eta ara zerren euh, dioten han um, amnestik egin duen txostenan ateratu dira horiek, uh, lekukotasun horiek, arraintzari bat eman dezagun, arraintzalea sende agava deitua, eta berak errandu ikusi dut petrola edatzen, arreinak hilzen eta arbolak zikintzen eta gerostik beraz denak hola gelditu. Beste emazte bat ere, Regina Porobari uh, txaltzalea zen eta eh, zen, zen eta orai ez da harainik uh, eh, txaltzeko uh, denak hilak. Eta beraz, e beren, uh, aipatzen du beren uh, eh, um, baratzekariak eta maniuka zituztela lehenago eta orai lorra denazikin doa, usain doa, ez dute deusik, eh, fin, denak uh, erosteko bizilikari odirela arreina laualdiz uh, ara, presioa goititu eta denak, hola, eta jendek ez dutela, dio jendek ez dutela kasik uh, uh, diateko horik ere. Hala, zer egin duela xel bon, bo, ekarri ditu diatekoa, harri garria da, hori eh, eh, irakurtzea, uh, bon, zonbait uh, irisa, zaku eta hola, uh, dutea eta holako diateko batzu, behinan hori ez da biztan da erreparatzea. Eh? Eta orduan behar da justizia eta um, Nigeriako gobernamenduari eta Eh, bester ere galde egiten ditu amnestik eh, bon, egiten ditu galdera batzu, dei batzu. beraz, eh, horien eh, ogoni populoren bodo lujaldean ara gertatu da, antia dut erraitea, bodo lujaldea, ez da, hiri bat, bat ere bakarrik, ara, ibaia, ura, errekabatzu, batzu, eta jendeak horbizi ziren, ara, eh, tik eta ere eh, araberen mm, baratzetaz. Hmm. Beraz, eh, haik horretarazten ditu Nigeria Estaduko eta nazioarteko legeak, jenden ingurumena eta osasuna geritzatzea hori da eh, lege nazioarteko legeak eta Nigeriako legeak ere <clears throat> galde egiten eh, duena. Orduan, pasia dugu beraz eh, horre ere ekin gutunak diadanik eh, igorri ditugu eta orai berriz uh, baditugu igortzeko, na, beraz, eta uh, deiak baditugu xel presali enpresari, behinan eta misten da Nigeriako gobernamenduari, behinan ere, uh, resuma batuan bada hauzi uh, bat asia zen eta Eh, Nigerian etzuten, eh, bon, uh, abogadoek etzuten, zuten, uh, ara, fin, neok ez zituen uh, entzun orduan uh, han, ukandute gehiago, ara, honak, entzuteko eta beraz Inglaterran ere, eta ere, beraz, galderak baditugu, eta ere azkenik, Michel eta enpresa horietan uh, euh, beren dirua ameiten utena, bakizu de l'actionnaire, ara <laughs> ez dakit euh, eskoela zerraiten, hori ere, konduak euh, galdegin ditzaten, eh, enpresa, jara, badira asko, asko gauza galdegiteko, eh, eta, eh, bukaeran, nahi nuen, itzordu bat eman, eh, aldutener, maiz bezala, qu'elle un euh, hein et eh, izanen da beraz, euh, amazazpia, hein, euh, l'autre cinéma deitu zinegelan, izanen da, ez Nigeriaz, behinan Egiptaz euh, filma bat, biziki edera omen da, bat, deitua, Tahrir, denek ezagutzen Tahrir Place de la Libération. Eta hor, euh, eginen dugu ere prentsa mai bat, zeren eta euh, Egiptako, euh, bakizu, tantaui, eh, generalari baditu asko galdera e, ere eh, eh manifestaliak eh, eh, nola erran bakean, eh, bakean pasariten eta emazteak eh, ez eh, gaizki tratatuak izaiteko manifestalietan eta olako galderak, beraz, ara, filma hori, tarriz, Plaz de la Liberación, eta han izanen gira amiziko militanteak. Oso, ongi, Jermen, badaialdi horrekin gelditzen gera, eta mil esker gurekin egoteagatik. Mil esker zuri, eta Et, entzulei ere. Eta laizter arte.